Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Վոլոդիա Աղաջանյանը Շահումյանի շրջանից է, պատմական Գյուլիստանից, որը Արցախ աշխարհի մի մասն է։ Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ է, եղել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի պատգամավոր եւ Արցախից մյուս 15 պատգամավորների հետ ներկայացնում էր արցախահայերիս Հայաստանի խորհրդարանում։ Այս 16 պատգամավորներից 5-ը, այդ թվում Վոլոդյա Աղաջանյանը, ընտրվել էին ոչ թե Ղարաբաղի, այլ Հայաստանի ընտրատարածքներից։ Շրջանի ագրոարդյունաբերական համալիրի ղեկավարն էր։ 1988 թվականի հունիսին ընտրվել է ժողովրդական падգամավորների շրջխորհրդի գործկոմի նախագահ։ 1989 թվականի հուլիսի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղ է գալիս ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի հանձնաժողովը, որը գլխավորում էր Ազգությունների խորհրդի նախագահի տեղակալ Բորիս Օլեյնիկը։ Այն ամբողջ մի շաբաթ մնում է մարզում եւ ուսումնասիրում իրավիճակը։ Երբ հանձնաժողովի անդամներն այցելում են Մարտակերտ, Վոլոդիա Աղաջանյանը շտապում է այնտեղ եւ նրանց հայտնում Շահումյանցիների Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին միանալու ցանկության մասին։ Այս հանդիպումից էլ ծնվում է ժողովրդական падգամավորների շրջխորհրդի արտահերթ նստաշրջան հրավիրելու գաղափարը։ Հուլիսի 26-ին գումարվում է նստաշրջանը, որտեղ եւ որոշում է կայացվում շրջանը վերամիացնել լղիմին ու դիմել ադրբեջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդին քննարկելու շրջանը մարզի կազմի մեջ մտցնելու հարցը։ Դրանից հետո ժողովրդի ճնշման տակ կուսակցության Շահումյանի շրջկոմի առաջին քարտուղար Ռուդիկ Միրզոևն ազատվում է աշխատանքից։ Շրջկոմի առաջին քարտուղար է ընտրվում Վոլոդյա Աղաջանյանը։ Շրջխորհրդի գործկոմի նոր նախագահ չի ընտրվում։ Նպատակահարմար է համարվում, որ նա երկու պաշտոնները համատեղի։ Վոլոդյա Աղաջանյանը վաղուց Մոսկվայում է բնակվում։ Նրան հանդիպել եմ անցած 2014 թվականի դեկտեմբերին։ Ստեփանակերտ էր եկել մասնակցելու եղբոր ներքին գործերի համակարգի երկարամյա աշխատող Կարլեն Աղաջանյանին նվիրված գրքի շնորհանդեսին ու նաև ծննդյան օրվա կապակցությամբ այցելելու Շիրմին։ Թե ինչ էր կատարվում շարժման առաջին տարիներին Շահումյանի շրջանում, քիչ բան գիտենք։ Վոլոդյա Աղաջանյանը դեպքերի կենտրոնում էր։ 87 թվին առաջ անգամ Արդեն մենք լուրջ մտածել ենք այդ մասին, այդ վխտին ալ։ Զգային հարցը եկել Արնաշյանը ասել, որ կարող է մեզ սկսեն նենց ճնշեմ, որ ժողովուրդը սպասում է։ Արդեն որոշ մարդիկ տրամադրություններին փախչեն, տեսնեն, որ վիճակը սկսում է սրվել։ 17-ին ես միացել եմ Ջերմուկ մի քանի օրով Հանգստանը։ Ընդ մոտիկ 5-երում Երևանում ավարտել գյուղատնտեսական ընկերություն շրջապատ շատ ունի։ Եկա տղաները հաղթեցին, արդեն ընդդեմ հենք ստորագրություններին ավակ։ Բայց դրանից հələ մի քանի ամիս առաջ մի հատ վալոտ կար Մարտունի ռայոնում, առաջի դելեգացիան վարկացել են Մոսկվա, ինքն ալ է։ Մեր դատախազ Մարտունեցի էր։ Իմ մոտիկ ինգերն էլ Հայրապետյան էջի կար։ Նրա քիչ ուրախբերն էլ։ Վալոդան հետ մի դասարան մի սվեր։ Քացել ենք ամարաս մատաղան ենք, Վալոդյան ոզմենք յորոն ենք, անք այդ վախտը վախում ենք։ Մենք քնում ենք ամարաս մատաղան, վիրանք վախում ենք։ Գևորգոյից վախում, եղեցքի դրանք մատաղան են։ Վալոդ մեզ պատմեց, ասես քացել ենք Մոսկվա, заводил национальный вопрос Михайлов էր, չէ։ Միխայելով ասում է, «Пошли, что мы խոսքատվել հարցը լուծելա գանք»։ Խտան չկան։ Ասում Վալոդիա, պամուքիչ պետք ենք անել էլ, ասում է ստորագրություններ ենք հավաքել դարել, ասում պահավաքել խաչեք ասել մեզ։ Շրջանում դեռևս անտեղյակ էին, հա։ ժողովուրդը չէր իմանում ինչ է կատարվում։ Չէ, որոշ հատ այս բաները գալի, կուսկուտուր հա, տեղեկություն։ Ուրեմն ջերմուկում է տղեկ հավաքվեցին, ստես ինչպես կստորագրես, որ Ղարաբաղը, ասում չեմ ստորագրել, դե առաջին ես ստորագրեմ։ Ջերմուկում դեղ եմ ստորագրել ու ձեր ինգերում կա Շահյանց հետ։ Լող ստորագրել ենք, ու խացած եկան ենք արդեն տողոց ասել, որ սենցի հարցեր կա։ Թաքուն սկսեցեք մրդ վիճակը նկավել փոքր ենք, չէ՞։ Ինքնավարություն չունենք, ասենք թաքուն դեպքում սկսեցեք ստորագրություններ հավաքել, այ միջով տեսնանք, որ ինչ ձև եկան։ Դուք այն ժամանակ այն ժամանակ ես ագրար ղեկավարն եմ եղել։ Դրանց մի քանի ամիս հետո, մի քիչ հետո դառնում արդեն գործկոմի նախագահ։ Արդեն 88 թվականին։ Հա, բայց առաջ քարտուարը գիտում չէր այս շարժումը ես եմ տակից ղեկավարում։ Այդ տողոց ասլում պետք է գախնին։ Եթե գիտեր ինքը թողալ չէր ես գործկոմի նախագահ, դեռ առաջ քարտուարից էր քնել գոր։ Նոր գործկոմի նախագահեմ տեղել արդեն լրի շարժումը երեմկալալ ես իմ ցերքս։ Դելեգացիա եմ ղարկել Մոսկվա, ստորագրություններ հավաքած տարել են Մոսկվա մեր ստորագրություններն էլ հա, Շաումյանցիների ստորագրությունները առանձին ուղարկվել են Մոսկվա։ հա, Առանձին։ 88 թվականին տարի 97-ին սկսել է նվագել 85-ը։ Շահումյանի շրջանում ստորագրավակ ավելի ուշ է գալիս։ Դեկտեմբերի վերջի կիրակին գալիս ենք ամեն տարի ամարաս մատաղան։ 77-ը հետորին եկել ենք Վալոդյա Մզբադմալը պաստային ծիպաներ ենք անում։ Ասում բայց խետենց վարմունք կյանքի շարսում չեք, մի քիչ վերաբերված ասում խմեզ ասում չեք վարմունքը բասմածը զյուրաս ենք դեվախում։ Ու տենց սկսվել է Ում անուններ կարող եք տալ, որ ձեզ հետ ակտիվ մսակցում էին։ Հասարակ տղաներ կա, ասենք Հյուրանոցի Ղևոնդյան Յուրի կար, Բաբուլյան Գենադի կար, ակտիվիստները տանք են դրել։ 88-ի հունիսի 6-ին ես գործկոմի նախագահ եմ ընտրվել, ու դրանից մի երկրի քամիս հետո սեպտեմբերին, օկտեմբերին արդեն քացում։ Իսկ ժողովուրդը ինչպես էր ընդունում պայքարը։ Շատ լավ։ Սկսվել է բացահայտվել երկրաշարժ ժողովուրդ։ Ես ճանապարհի սարքում արդեն Շահումյանից Ղարաբաղ նորմալ ճանապարհ չդեր։ Մենակ պետք է կյանք Եվլախա թորքերի միջով։ Կարլենն էլ ասել, ախպեր, մտածի, քեզ ճանապարհը պետք է։ Ղարաբաղում էր աշխատում այդ ժամանակ ասկերանի միլպետները։ Ու ես սկսել եմ ճանապարհը սարքել։ Արդեն Ընտրվել էիք Շշկոմի առաջին քարտուղար։ Չէ, չէ, չէ, Գորստոմի նախագահ եմ։ Շշկոմի առաջ քարտուղարը Միրզոևն էր, Միրզոևը ասմա ճանապարհը Միսակի իրավունք չունես։ Ասում քնչի չէ, Գորստոմի նախագահը ես եմ ճանապարհային բաժինի բաժինն է։ Պլանը ես եմ նրա հաստատողը, պլանի մեջ գցել եմ, չէ, սկզբից ասել չեմ պլանի մեջ։ Ասում եմ դրա համար քս դատելու են Բաքուն։ Ասում թողքյան դատեն տեսամ չեն գին դատում։ Դա «Դե գիտեմ, չէ, այս պլանի մեջ են գցել։ Լերի օրինականացրել եմ, գիտեմ թե ես անորեն ձևով սարքում եմ։ Ես կանաց արդեն ճանապարհը սարքում եմ, մաշինները, տրակտորները, մզ տրակտորները լրիվ հակած։ Եկել ասում սարքում դեզյուրով զանգատվել բա քինաս յուրան զանգտաս։ Ներողից ասեմ, քել դեզյուր։ Դեզյուրով առաջ քարտորն եմ։ Ասեմ դեզյուրով ինձ խեմ զանգտալի։ Բայց նա թույն զանգտա։ Ասում բա դու կաբինետն նստում չես, ինչ են քեզ զանգտա, դուսավորը ստեղ ես։ Ասում դու ես գործ եմ լինում, ես գործը թողեմ քեմ կաբինետն նստեմ թահովային զանգտան։ Մարտակերտի ղեկավարներն ասի, ես երևում կունեմ միջի Մարտակերտի սահմանը։ Ես կարաչ եմ Մարտակերտի միջի ճանապարհ սարքել։ Ես միջով NG գետը սարքում, սահման, սահմանից դուրս մի քիչ դուք սարքեցիք։ Դիք սահմանից 3 անգամ, 4 անգամ մոշնի ռայոն եք, ձեր տրակտորները շատ, ձեր ամեն ինչ շատ։ Ոզում չեն սարքը։ Եկա Գենրիխ Անդրեյեվիչի կոչտով երկարաշարժ ժամանակ իրեն կաբինետում նստած են։ Ինքը կանչեց Բաբայան Սյոման, Տոնոյան Կարիկ, Արաքսյան, ասեց՝ դուք ինչ ձևի ժողովուրդ եք, ասում այս տղա մենակ այնտեղ չճարում է։ Ոզում ավա սարքի, քյոմակ չկա, ասում ես ասա, չի դասում ես Հարևան ռայոնն անդեղ գործկոմի նախագահին ասնում ասում այս կարա չն սարքը, ոչ ֆինանսունան, ոչ պլանի մեջ կա։ Ես դե ասա քննե ֆինանսն պլանն էլ ճարեք, որպեսզի այդ ճանապարհը ինքը վարը սկսում է, դուք էլ մեր գրանցումը սարքեք, որ ճանապարհին։ Տեղա եկել, եկել կաբինետից մոտը զենք տվել հա Երևան, ուզում զենք տամ մինիստրին ճանապարհաշինարարության, որպեսզի մի քիչ օգնի, ճանաչում էր արդեն այդ ժամանակ մինիստրների շատերին։ Երևանից էլի ֆանսկա քինս ճանաչում էր նինակալ։ Ասաց ինքերա Աջանյան, Հայաստան չկա։ Ինչ անգի չի Հայաստան կա։ Լաչանի, ասում մի բացատրից, ասում Հայաստանի կես անցել հողի տակը չլա։ Ասում ինչ այդ հայ երկար շարժալը։ Ասում միացրու կենտրոնին առաջ քարտուղարին։ Ասում ալլերի վենակացել են Լենինական սպիտակը, վես տելեֆոնա գործանում։ Նստեմ մտածել մի քանի մոտիկ տղաներին հակ ասում պատրաստ են դե հա հաստատ օգնություն է պետք ինա կա օգնություն տանենք բաբայը սեման զանգվի զանգվի ասում ինչ եք անում ասում արդեն կազմակերպում ենք օգնություն ասում ոնց անենք որպեսզի կյանք յուրիմյանանք նոր կինանք այն ժամանակ արդեն մեր քշտին շտաբ էր սարքված արդեն վայնի կոմենդանտ ալել մեր քշտին վայնի կոմենդանտ էր начальник կոմենդատուրա նա էր ես կոչում եմ իրան զամը բայց շտաբի պետը ես եմ կոչում ռայոնի обеспечение միշտ շտաբի նիստ են քանում դե գալիս առաջ քարտուղարը տեղս ժիջում էին քնստում էր բայց ես եմ շտաբը տանում միջև այդ մենք վիճել ենք արդեն զանգտովին ասեն Գերազանյան, եկ մի տես հիվանդանոցում ինչ է կա դա։ Քյաց են տեսել հիվանդանոցում։ Ժողովրդին հանել են այն ասֆալտներին դեկտեմբեր ամսին։ Վերացել հիվան, միվան, նորացին կնեք, խուացել են քնացում մտածել գլխավոր բժիշկը նստած կոֆե են խմում հայեր բայց բակից սիրած հայեր ամենաթունդ հայերենից սկսել եմ ազնարմատիկ մարդիկ այսին չկանում բայց ինչ են հանել տանը ներել որ երկարաշարժանյակա նորից հանյակա երկու հարկանի շենք բալնիցա լավ սականդային երկարաշարժ ես եմ տեսել առաջ քարտոյ գնեկը մեջքից կաղնա մեջքից կաղնած լեչ խոսում տան լսում եմ մնա զանգատալի բարտին ասում որ բաղաջանը եկաս իշտ զոտալ բրացիա տանա վերդեղս եկստը եկում ինչալու քա քես բալիցում իշտ ասում լավ այդ գլավրաչին ես որ գործը հանում կերտենք եւ փիսանակը։ Գրաչ ունեմ պիրազմարտնա, դա հանողը ես եմ, ասեցի հանողը դու ես։ Եթե պետք է լավ ես առած քեզ եմ հնակը։ Արդեն ես նա ինքը դեռ լեք ճշնալի եմ, բայց դեռ ռիշ շանում ինձ, հանի որ դա արդեն գիտում է ժողովրդի կողմն է։ Բաքու զանգա տալի, միշտ քաղաքական ցելիֆանսկոց հասնում, եթե ինձ Բաքվից են զանգ տալի, միացնի քեզ։ Պարզավար ինչ է սլականից։ Հետո ինչպես ընթացավ պայքարը։ Արդեն բացահայտ բնույթ ստացավ ամեն ինչ։ Ակոր լրիվ բացվեց, լրիվ իմացան, որ կապս Ղարաբաղի ղեկավարության հետ ուժեղացել է արդեն։ Այդ մոմենտին ես լրիվ կապ եմ հաստատել Գետաշենի հետ։ Գետաշենն արդեն ես օգնում եմ։ Սկսել եմ հետո Գետաշենի ճանապարհը սարքելը, ընդեղ էլ փակել ճանապարհը։ Էլ են ասել իրավունք չունես, ասում իրավունք ունեմ։ Ես գցել եմ պլանի մեջ, դա իմ տերիտորիան, այնպես տեղ շամյան տերիտորիան։ Սկսել եմ քրծերը դյուսել, ժողովուրդ կարանքային, որտեղ արդեն Գետաշենն էլ էլի, այսօր վաղը ես գիտեմ, որ նաշալ ճանապարհն փակվելական դեպի մեծ երկիր Լենիկի գլխավորած հանձնաժողովը հետակամության գերագույն խորհրդի գազմավորած հանձնաժողովը եկավ։ Երբ եկավ։ Ինչ նպատակով։ Դրանք եկել են որպես ուսումնասիրեն Ղարաբաղի հարցը եկել Ղարաբաղ 79 թվականի հուլիսի։ Կարելի է նզանքով ասես սենց հանձնաժողովը եկել, եկուց գլական մարդակեր գազետի հեշտա։ Եկեք հանդիպեցեք։ Քարտուղարին ասաց ինչ ելելա, ելել չի։ Սա արդեն ժողովրդի հարցն է, հիմնակու հարցը։ Ժողովրդի ճակատագրի հարցը։ Սա ստենցի հանձնաժողովա։ Եկ գնանք, մնքել հանդիպենք, ասենք որ ավելի քիչ վիճակում ենք Խնդա Ղարաբաղը։ Ղարաբաղի մարզը ավելի մեծ ինքնավարություն։ Մենք ինչ ենք միգջուր ռայոնը ընդամենը 16000 հայ կա։ Մենք կարանք Կյանբերում ճախտինքն է։ Շրջկենտրոններ եւ քանի գյուղ։ Շրջկենտրոնը եւ 16 գյուղ, որից 5-ը թուրքակա։ Բայց դրանք քիչ գյուղ են։ 16000-ը զուտ հայեր։ Հա, զուտ հայեր, 16625։ 4000-ն էլ թուրքերին, մեկը ռուս, մալական, այո ասես չէ, ասես դու դե ես քնում եմ։ Ասես դու դե քնում ես, բայց ես պատասխան չեմ տալի, ես քեզ իրավունք չեմ տալի, ուզում ես քնալ, դու դե ես գիտեմ։ Պատասխան դու ես տվել, կամ հա, սա քնալին պատասխան ես եմ տվել, հա։ Ասես դու մնա քնալը դա ինչ է, բայց դենս տեղը արքում ես, մի հատ կոմպենսենտնի գրուպա այնի, ոչ թե ես եմ մնակը, դա ժողովրդի անունից ահագին մարդիկ են եկել։ Իրան մոտիկ մարդկանց մինիլ համաձայն չվանեց։ Ուրեմն լերի մոտիկ մարդուսն համաձայն։ Գիտեմ там ես բռնական են, ես սպանակն են, ես ինչ են անակ։ Քացան գնդը գեների խանդրեսնել եք։ Այդ ժամանակ Ուելսկին եկած էր։ Գեների հարտեն պաշտոնի չէր, բայց դե մինալ իրավունք ուներ, ասում ես քխնդրում Վալոզիա, ես մեկ ժամանակ Շահումյանի ասացրին։ Ասում գեների խանջի բայեր կարող ես հանձնաժողովի հետ էլ Շահումյանի հետ։ Ասում մտնել մի ասել մի իրաց։ Ասում չէ, դու քեզ ասում մտնել մի։ Ինձ ասում չէ, վարը իրա մտքում ենա, որ դառնում Ղարաբաղի հարցին խնգարում ենք։ Արքվանյան կազմատեսնած ցեփնայ արաքսիակնի։ Ղարաբաղ ուզումա Շահամյանն էլ, ուզում Շահամյան ուզումա Գետաշենն էլ, ուզում ասես շիտ գնիխանից է այն վարիանտը չի։ Հեզեկլի մտնականում բամբայմա։ Մտել ենք շամորտ ալինիկը խմացալ եք ակշեն էլ խմացրել են, խմացել կլակ, բայց մի հատ լավ ակադեմիկա, եւ ասма ռբակ ռբակած վիզիտ իzdaleka է։ Նայելա գյուղատնտեսության գծով Մարես սկսեցի պատմելը, տեսնան սա շատ հետաքրքիր լուսումա։ Ասես դու ինձ ասա, քեզ մի օֆիցիալ դոկումենտ ունես այդ մասին։ Մնացել լեզուս կտրած։ Կողքս նստած գործկոմի քարտուղարը։ Դու անդնելա Վալոդ, ասնա Վալոդյա, դու ես գալի իմ մաշինն նստես, ես մաշին կճարեմ կամ։ Իմ մաշինը նստում ես քնած, դեպուտատներին նվակես։ Միջև ես ասնես զրուցան եմ կամ որպես դեպուտատներին սեսիան են որոշումը պինեմ տամբիրած։ Մի օրվա մեջ։ Ասում եմ մի օրվա մեջ հնարավոր է սեսիա։ Ասում եմ քնա դեպուտատներին ասավ, ես եմ ասել։ Ասավ արինք ընդեղա հվակում։ Միջև ես կամ ընդ դեպուտատները հվակում։ Գալիս եմ քարտուղարը լուսում է որ դեպուտատները նվագնեցես, այս սկսում է խանգարին։ Նևզոյի։ Կոմի առաջին քարտուղարը։ Առաջին քարտուղարը, այո։ ԵԿՀՍ-ը տեսամ դեպուտատներին կրացը չեն հավաքեն։ ԽՉԿ կրացելակը Վալոդյա Միրզոյը թողջերը խանգարել ավ Մելիցա Բյան լոխ պատիլ չի տվել։ Մելիցան մի հատ Ղարաբաղցի է, ստայլա ծախված, մենակ տայա քարտուղարին ողորը։ Ժղայնաց հատանցրապ, ասես դե դեպուտատներին ասում եք, վաղը ժամի 10-ին ստեղեննում, ով ատկազանի, կա սաղաջանի կկանչում։ Դեպուտատների մեծ մասը համաձայն են, առանց որոշականի։ Միրզոև ասում է, սեսիան իրան չանես, անես սեսիայի անել հետի նախորդ պետք է որոշում ընդունեք, այդ որոշում պետք է դեպուտատներ առանց այդ որոշում ընդունելի անեմ սեսիան դու ել տեսնես։ Դե ժողովուրդ հավաքել են ինքն էլ է դեպուտատ ինքն էլ է եկել սեսիան սեսիան դացողի ես եմ գործկոմի նախագահ բայց առաջ քարտուղարն էլ երկուսը ենք պրեզիդենտ Պետրյանով սեսիան նախագահություն երկուսով ենք մետակ գազམ་ակերպելա որպեսզի սեսիայի նախագահը ինքը դառնա դապալի այդ գործի մեջ ինգնող արդեն շատ է խելոքան ես դա նախորդ արդեն նախատեսել եմ մա նախորդ մարդ նման բան հնարավոր է հնարավոր է որ ինքը տեսա նախորդ մարդն առաջ շարքին նստրել եմ ասեմ հենց ես սեսիան բանամ ասեմ դուք նախագահի տեխնատություն անմիջապես ձեր կրծում ես սլականը Գումասսեսիայի նախագահ Արաչո Մաղաջանյանը։ Այդ ձևան մենք ինքն Իրան Օրգաձելն ասում, Ռայկոմ Օրգաձելն էլ երականում երկրորդ տեխնատությունը տալի Միրզոյին։ Քվյարկում ենք 59 դեպուտատան 55 ինձ են քվյարկում 4 ֆիրմա։ Դա խիզախություն է։ Խիզախություն է, մահիքնել է, բայց դա արդեն ես գործավար դրա կեսից հետեռնալն չի տղամարդություն, դա ժողովրդների կողմից։ Թուրք դեպուտատներ ալել։ Թուրքերը վախելից ինձ են քվյարկել։ Թուրքերը, մալականները էլի վար քարտուղարի գոլի մարդիկ են, ռուսախոս են, ինքն էլ ռուսախոս։ Նրանք եկել են ինձ քվեարկել։ Մենակ շրջկոմից 4 դեպուտատ ալ, մենակ 4-ն են իրան քվեարկել։ Ու այդ ժամանակ արդեն ժողովուրդը հավաքվել է։ Վարի Գյացելյան Միրզոևը խանգարում է, ժողովուրդ հավաքել են շրջապատել են շրջկոմնա երրորդ հարկը, երկրորդ հարկը գործկոմներ, նույն շենքներ։ Եկան շրջապատել ժողովուրդը, որ միջև սեսիան սկսիլը գիտում են թախկրլակն է խանգարի։ Որ սեսիա, սեսիա ոնց Ղարաբաղում արդեն տեսան ինձ էլի։ Նա սկսել նույն ձևի բաներ անել, որ սեսիա Կորչի Միրզոև, Կորչի Միրզոև դե արդեն ինֆորմետ պատնան Բաքվին։ Վար Էզևիա։ Բայց ես հաշվում չեմ։ Ինչ որոշում ընդունեց Նստաշրջանը։ Նստաշանը որոշեց, որ մենք որպես հայկական շրջան, որպես մեր հայկական շրջանը պահպանենք մեր հողը, պետք է մենք անպայման միանանք Ղարաբաղին։ Գրել ենք, որ սեսիան որոշումը խնդրել Ղարաբաղին ընդունի եւ խնդրել Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդին համաձայնի, որ Շահմյանը միանալ Ղարաբաղին կառավարմարտին։ Գրել ժողովուրդին քշտին ստորագրել, փեչատտրել, սպես պոչտոն կանչել։ Նամակրոս ընկերոջ։ Նոր ժողովուրդը հանգստացել են, գյացն արդեն միացան քիղ ժողովուրդ։ Սեսիայի որոշում ողարկել ենք Բաքու ու Ղարաբաղ արդեն իսկական բանը սկսել ալի պատերազմը։ Ես առաջ քարտուղարի դեմ եւ Բաքվից։ Երկու օրից հետո զանգ ընտրել Բաքվից առաջ քարտուղարի։ Միրզոևի։ Հա, Միրզոև։ Զանգ ընտալի, որ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը այդ հարցը քննարկում է։ Շահումյանի շրջանի սեսիայի որոշում պետք է Աղաջանյանը ներկայանա։ Ինքը ներքին հերախոսը զանգատալի, ասում, բայց քեզ ասում։ Այդ ասողը թող ինձ ասի այդքան մծացել ես, ասում որ ասում թե մծանալի բան չի։ Ինձ են մտածել։ Ասում ես եմ, չէ՞ քինողը, ես պետք է ռիսկավատ անեմ, չէ՞։ Նեմ Բաքու պետք է ռիսկավատ անեմ։ Ես քո ասելա ու կարող եք նեմ Բաքու։ Թող Գերագույն խորհուրդը զանգատան Զանգատալից Գերագույն խորհրդի քարտուղար Կազիևը կար մի հատ կիներ։ Զանգատալի, это такое, ասում, первый секретарь для тебя мальчишка, он передает наше это, вы ваше слово для меня не это. Не закон. Чуть асыр. Асум чуть асыр. По его словам, я не могу приехать в Баку. Я, если приеду в Баку, какую безопасность мою вы можете обеспечить? Нет, я не могу такую гарантию дать. А тогда и ваше слово для меня не закон. Асум Туров континент. Жайнан Матюс. Ингропян Саджиш Эльмира Кафарова Кара. Гераган Хорти Нахагана. Жанга, кто ты такой? Во-первых, если так будете продолжать, с вами тоже не буду разговаривать. Я председатель райисполкома Шамянского района. Если вы не знаете, куда звоните, я Аджаня, Владимир Леонович, председатель райисполкома Шамянского района. А, я понял. Если понял, А Асум Дехима, а Кинчек, Азма завтра мы обсуждаем ваш вопрос. Решение приняли, если приняли. Ты подписал? Ну, конечно, я подписал. Можете приехать на заседание президиума? Вы гарантируете мою безопасность? Конечно, гарантирую. Если гарантирую, конечно, я приеду. Тогда завтра 10 часов я жду. Завтра 10 часов буду. Мартин Тагак Яковлевич, Асумкинен Баку. Асмат Гижвелес. Кюз Хастата Наканен Спанен. Асум Гаралча, не знаю, если я мать политика, Артен Спановича, Вахами. Че Асма Кинальми? Асум Яткамыч, Артен Естернме ноль. Естернме Творошум Нельчика Есельчикам. А я испытал Кинам Тагам Артен Асума որոշում ընդունում եկել եմ, ինք ասացեք ծախոտ։ Ես գիտեմ չնա դնակ ատկազեն նական, 100% ուգիդում եմ, բայց պետք է քնամ այն մոմենտնա տստեղ ատկազնի կար։ Բայց այդ նույն ժամանակ ժողովուրդը պահանջում էր Միրզոևին հերացնել։ Դա այդ հա։ նույն օրերին էր։ Այդ օրերին պահանջում են, բայց ժողովուրդը ծրվել են, հանգստացել են, սպասում են բակտիս պատասխան կամ հա, տեսնանք հա։ ինչ ալիմ։ Ես դե ասած արդեն ժողովուրդն այս հավաքել եմ, որ ինձ պես չթողին քնամ Բաքու, ասում են քնալնի։ Ասում վախելմի, չի կարող բադայ լակոտությունան են սպանեն։ Մենք գիտում չենք, եթե ինձ սպանեն, ինտեղ կարող է 10 կաղն Менде этлакын иҗтимаи ничастар Новосибирский милицей училище мәдләп тора кармаю կոմենդանտ տեր եկավ, ասաց ես քեզ հետ գալիս եմ, բախել։ Շատ լավ տղա է, արդեն տեսել էր որ հայերը ինչ ձևի ժողովուրդ են։ Ասաց ես գլակամ քո մաշինը առաջ նստեմ, ավտոմատնա ձերքես քնեմ, բախել։ Ասում վախում չեմ, բայց դե թույթիկաս ավելի լավ է, ավելի թո ժողովուրդ տեսնան որ բախել։ Երեք մաշին են գրծեի, մաշիննա առաջինը մի հատ Նիվայա հետևին էլ։ Եվա որպեսի ասենք 50 կիլոմետր քնում ենք մաշինը փոխում ենք, որպեսի գիտամ ինչ վեր մաշիննա կամ։ Տղեկն էլ ասում փոխի տեղը։ Քո մաշինը նոմերները, մրնա մաշինների նոմերները, համարները։ Առաջ քարտուղարները 0561 եկել մերը Դորսկոմի նախագահային 0461 դալարի հասկանում։ Իսկ մաքու համարները ամենն են գտնվել, իդքինան քեզ շատ հեշտ է գիտելական վար դու դրանով ես քնում։ Դու դրանով քնալ մի ասում պետք է ես դրանով քնամ արտիցիալի մաշինով։ Բայց ուտղեք վարկելիս ինքը փոխեմ։ Շերը տենց փոխելա կացնենք ռավատը հսել Բաքու կացնենք ծերացը Ձունցունարանը Էլմիրա Կաֆարյանի տեսնեմ դրա օգնականը Խուսմա Իրանն է։ Ասում է вот зашел один по-моему это он, потому что Ներզոյը спрашивает, он приехал или не приехал. Դες կարճա։ Видимо, հակարու այս քալի ճանապարհին ես спонатные там, да, кончится. Сксес лекция карта, давайте не будем спорить. Есть решение. Вы приглашали меня на обсуждение. Давайте обсуждение начнется, я тут свое слово там скажу. Зачем мы двоим будем спорить об этом? А как ты со мной? <laughs> Как вы хотите, чтобы я говорил? Нормально говорю. Я говорю, Мне приглашали на обсуждение, я приехал. Еще что надо? Зачем вы сейчас хотите со мной рыгаться? А? Я отвечу. Тогда еще хуже будет, не надо. То ну Причем это чаночонер, арачик, картуанер, как ты это дело <laughs> разным. Пятергорск, это не надо было, мы же друзья, ты мне знаешь куда. Չէ, սեսիան սնիլը արդեն ստեղ է սնսրը, նախագահության նիստը սկսվեց։ Լերի մտանք սպասել եմ ամենավերջին մտել, նստել դրան մոտ, առաջ վերջ շատորեն նստել։ Դրանք սովորացրել են ռուսներ կան, Բաքվի քաղաքոմի Յորգորդ քարտուղարը ռուս էր, Բաքգորցկոմի նախագահը տեղակալ ռուս էր։ Սկզբից այդ ռուսներն են սկսել իմ վրա հարձակնել, ոնց կարելի է առաջ անգամ սովետական միության մեջ որ մի շրջկոմեր գործկոմի նահանգիտան սպանաններով դու չես հասկանում, որ դա ազգային հարց է։ Խոսում են համակերոնց, այդ խոսման մեջ մի մարդ տեղջում։ Հանգիս նստած Այդ էլ մերը կապարամատեսա։ Դրանց խոսացած ինստեղից տալիս անդեղը դուսկալ, ասես լավ հասկանալի է։ Ինչ կասես։ Ասում, я уже по телефону вам сказал, и сейчас говорю. Сессия приняла решение, я подписал, я тоже один из депутатов, я тоже голосовал за, и я подписал, как положено по закону. Вы имеете право отказать, вы имеете право уважать решение сессии, принять такое решение, но я знаю, что этого не будет. Но если ты знаешь, этого не будет, почему ты принял? Я говорю, ну это уже другой вопрос. Я принял, что чтобы порениться. А вы отказываете, чтобы отказывать. Вот дальше посмотрим. А что дальше будет? Сам ну, дальше посмотрим, что будет. Что ты хочешь? Я что сказать? Я мне ничего не хочу сказать. Решение президиума. Отменить решение сессии Шаумяновского райсовета и вопрос о дальнейшем оставлении Агаджаняна на должности председателя Шамянского располкома рассмотреть на следующем заседании президиума. Вам понятно, кстати, понятно? До свидания. Нет, не до свидания. Поленочку, знаешь, он очень хорошо. Он говорит, что вы с ним встретились, а наши даже вместе кушали. Юргорд Картугари. Поленочка нас мы спасмат, всяка Юргорд Картугари. Ну, из капец оказывается безиру в Москве это вахты. Ты секал тот сасун. Матацун, кинем, тарчанапарин. Асунча, чанапарин, парямы, авеливат. Кем матным. Кинац մտնեմ քնած մտածել եմ մտել դուսը Պալյանչկան սպասում է ինձ ընդունել է իսկապես իմ դաժե մաշինին կապոտիների հաց են կրել եկել Շահումյան քացել ենք հանդերը ասում պահած պետք է вот ասում ասես տեղ լավ կներ վաղ մի երկրի քանիս առաջ ознаписано ասում мы же друзья почти Володя мы же вместе хлеб соль делили это по вашему закону уважают все правильно асма ты должен отказаться от всего этого что ты натворил че асма Виктор Петрович это уже не обсуждается это уже события завершенные приняли решение, отказали здесь нет, осмо, да, а дальше что будет? Мы посмотрим, как события будут развиваться, так и будет. А если нет, ты должен отказаться. Нет, я не собираюсь отказываться. Осмат, я уже поговорил с ЦК КПСС. Тебе дает прямо работу в ЦК КПСС. Ты понимаешь, что это значит? из республики, их может пять лет один раз одного берут туда на работу. И при том из района, из тебе в Москве дадут квартиру, дети обираешь, едешь, здесь уже нет будущего. Твое будущее уже завершилось здесь но ну, чтобы все было хорошо, лично мы знакомые. Я теперь делаю вот предложение, я уже договорюсь Вы знаете, я никогда предателем не был, никого в жизни не предал. И на это раз не сомневаюсь. Мой народ меня избрал недавно председателем располкома. Я еще для народа ничего не делал. А ты много делал, ты портил им будущее. Ты не знаешь, это к чему приведет, что такое решение. Я говорю, это решение принял и выполнял волю народа. Если потом что-то не так будет, народ на меня не будет обижаться. Он, народ на себя будет обижаться. Они требовали, я выполнял. И сейчас будут они что-то требовать, я буду выполнять. Нет, смотри, лучше тогда, для народа лучше будет. Потому что против тебя уже все органы, все будут заниматься тобой. Тебе не дадут ни работать, ни жить. Ну, ну ничего, я не могу добровольно. Если мне будут убивать, если мне будут арестовать, это тоже может быть сделано. Но я добровольно никогда не оставлю своего народа. И не поеду в Москве в теплом месте. Буду сидеть, посмотреть, как издеваются над моим народом. Но мы ну, не друзья. Ну ладно, ты давай подумай. Завтра Гадиров приедет в Москву. Встретимся, еще с ним обсудим этот вопрос. Иди подумай. В гостинице у тебя место есть? Я сейчас позвоню, говорю, чтобы тебе дали хорошее место. А нет, у меня постоянный бронь в гостинице. Какой гостинице? я всегда живу в гостинице Азербайджан Люкси. Ну давай, иди отдыхай, завтра утром приходи. А Асым хорошо. а Асым тагы баскарас асма патриасымыз бетки атыды. Нен сопектали. Горбези yetisen, kız yetme, ozun samalot arasın. Bakın böyle kanlı. ժողովուրդը, ասա ժողովուրդը սպասում է, ռոպե-ռոպե սպասում են, բար քեզ խաբար գիտելի կյանքում, բայց կացել եմ տղամարդման ասել, որ ժողովուրդ հետո, դա մեծ պյանա։ Հենց եկել ժողովուրդը հովակվում, ասում են, դե սրանից հետո չէ, պետք է Միրզոևին է։ Այ ժողովուրդ պատար հանգստացեք, որ քիչ մտածենք։ Բաքվից վերադառնալուց հետո են հա։ պահանջել Միրզոևի հրաժարականը։ հա, հա, Պահանջել են, պետք է ավտո Միրզոևի քացնի, մնաց, сказала հանգրլական մազել, Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժողներ Դարիկ Օվոսկանյանը, Նադեժդա Դոլուխանյանը։